بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه أما بعد من وسباب ما بلكي زنك katika jamii za Kiislamu sababu ya mwisho ambayo Sheikh Abu Furaihan Jamal ibn Furaihan rahimahullah ameitaja kwenye hichi kitabu at-talaqu asbabuhu wa ilajuhu ghala'u al-muhur والتكاليف الباهظة في حفلات الزواج التي تثقل كاهل الزوج miongoni mwa sababu hizo ni mahari kuwa juu mno ghalaul muhur mahari kuwa juu mno watakalifu albahidha fi hafalati zawaj na eh, yale mambo makubwa mazito gharama kubwa katika hafla za ndoa namna watu wanavyoziendesha ndoa zao leo juu ya kukodi maholi kupika mavyakula masteji yakawa makubwa na watu wakazifanya zile harusi kuwa zinatofautiana na ukoo fulani na watu fulani mambo ambayo yenye kumpa uzito mume allati tuthqil qahila zawj ambayo yenye kutia uzito mgongo wa mwanamme mwanamme anakuwa anabeba mambo mazito leo mtu akiwaza ndoa hawazi pa kuishi tu wala pa kukaa tu wala cha kumlisha mwanamke anawaza namna ya harusi itakavyokuwa kwa sababu jamaa zake familia yake hataki harusi nyepesi nyepesi wanataka ukumbi uo watu wakajulikana kwamba hapa wameozesha binti yao au wameozesha eh, mtoto wao yani haya ndio mambo ambayo yenye kuleta uzito katika ndoa na ndio maana unakuta vikao vingi madeni mengi gomvi nyingi kwa sababu ya zile takalifu gharama zinazopatikana قد يقول قائل hadha sababu min asbab al'uzuf an az-zawaj mtu anaweza akasema kwamba hapana bwana hii ni sababu ya kuwafanya watu wasitamani ndoa kwa sababu mtu akiona zile gharama za ndoa anarudi nyuma naqulu la tunasema hapana huwa aidan sababun min asbabi talaq hii pia ni sababu katika sababu za talaka kaifa vipi bisababi ma dafaahu az-zawj min mahrin wa takalifi az-zawaj kwa sababu ya kile alichokitoa mume katika mahari na zile gharama za ndoa fabisababi dhalika yabqa az-zawju fikruhu muallaqan bitilka ad-duyun anabakia mume fikra yake imeambatanishwa na madeni hayo tu wal amwali allati sarafaha fi zawajihi na ile mali ambayo aliyotumia katika ndoa yake anaweza akawa miaka miwili mtu bado hajaunga vizuri mambo yake hajamnyokea kwa haramu alizotumia katika jambo hilo la ndoa fa ayu tasarrufin min azauji ghairu hasan kwa hiyo jambo lolote litalofanyika kwa mke ikawa kuna jambo mke amelifanya ambalo sio zuri jambo lolote eh, atalifanya mwanamke mke likawa sio zuri fa inna dhalika yuqidu nara alghadab inda zawj hilo linatibua lina, lina, lina uwasha moto wa ghadhabu kwa mume fayasubbu jama ghadhabihi fi zawjatihi fayutalliqaha anasema basi atamghadhibikia atamimina ghadhabu zake zote na hasira zake zote kwa mkewe na itakuwa ni sababu ya talaka yeye madeni hayajaisha alafu mwanamke haeleweki upikaji wake mambo yake anamsumbua ndani hampi amani ana madeni ya zaidi ya milioni tano milioni sita uwezo wa mshahara wake kwa mwezi laki mbili na nusu laki tatu wa qalilu almahri nadaba ilayhi rasul na mahari chache ndio ambayo mtume aliopendezesha alkarim nabiyu rahma walhuda mtume mwenye rehma na uongofu wadaa li sahibihi na mtume akamwombea dua mtu mwenye mahari hayo ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم katika hadithi imekuja kutoka Aisha Allah amridhie kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam a'zamu an-nisa'i barakatan aisaruhunna mauna mwanamke mwenye baraka kubwa zaidi mwanamke mwenye baraka kubwa zaidi yule ambaye mwenye mahari ndogo na nyepesi zaidi akhrajahu ahmad wan-nasa'i bal ghadiba an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bal mtume alikasirika mno min al-mukatharati fil mahr katika jambo la kukithirisha mahari baada abi hurairata radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faqala alikuja mtu mmoja kwa mtume akasema inni tazawwajtu imra'atan min al-ansar mimi nimemwoa mwanamke mmoja katika ansar mtume akamuuliza ala kam tazawwajtaha ulimwoa kwa mahari ngapi qala ala arba' awaqin akaambiwa kwa awaqi nne qala lahu an-nabi mtume akamwambia ala arba' awaqin kaannama tanhituna alfidda min urdhi hadha aljabal kana kwamba nyinyi mnachonga na kuzitoa zile fedha kutoka katika eh, mlima huu yani kana kwamba hizi pesa mlizozitoa wingi wake hamzipatii tabu kuzichuma na mnazipata kwa wepesi mpaka mkawa mnakubali kutoa mahari kubwa hiyo mtume akakasirika sana bimaana taqtaun kana kwamba nyinyi mnakata ile pesa kutoka katika milima walurdhu bimana aljanib wannasiya na maana ya hayo kwamba mtume alikasirishwa na ikthari lmahri binisbat ila hali zauji kukithirishwa mahari kwa mnasaba wa hali ya mume kuna watu unavyotaja katika pesa kwake ni nyepesi familia yake iko nayo yeye mwenyewe iko nayo lakini kuna watu hali zao ni duni lakini kilichokuwa bora zaidi katika ndoa ili ipate baraka mahari yake yawe mepesi istakthara nabii هذا المبلغ كما لكونا كينج سنة كيوانغو هيتشي وقال أربع أواقم أمر عظيم أواقين يبقوا بسنة قال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة فتحري تخفيف الصداق سنة تكو بوبيا نا كجتهيدي كتك كيفان مهارني دوغن سنة ولهذا استحب العلماء أن لا يزاد على صداق رسول الله وجلهي ونفيون وقبندزيش يا قنبا pazizidishwe zaidi ya mahari ya mtume sallallahu alaihi wasallam linisaihi wa banatihi kwa wake zake alioa na wale watoto wake aliozesha waqad ruya anna aliyan asdaqa fatimata dir'ahu na pamesimuliwa kwamba ali alimpa mahari fatima goo lake alikuwa na goo la kivita lile alilolitoa kwa ajili ya kumpa mahari mkewe ambaye ni fatima hadhihi baadhi au min ahami asbabi talaq hizi ni baadhi au katika zile sababu muhimu mno za talaka وكما قلت لكم أسباب الطلاق لا نستطيع أن نحصرها na kama nilivyokuambieni kwamba sababu za talaka hatuwezi tukazidhibiti zote liannaha takhtalif min baladin ila balad kwa kuwa zinatofautiana kutoka mji mmoja na mji mwingine wa min hali ila hali hali moja na hali nyingine pamoja na hayo lakini mengi tuliyoyaona katika yale ambayo aliyataja Sheikh Abu Furaihan wallahi yanakisiana na kuendana na yale ambayo yapo katika jamii yetu ya Kiislamu. Kwa hiyo kuna haja ya kuyatazama, si jambo lenye kupendezeshwa ikawa katika miji ya Kiislamu wajane wamejazana kwa sababu kwamba talaka imeruhusiwa, na ikawa mwanamke wa Kiislamu hajali, anamaliza vyuo kama anachukua digiri eh, shapita vyuo vitatu, bi hichi cha nne, sijabahatika kupata mume. Peke yako hujabahatika wewe, tu ndio hujabahatika, na watu wakawa na msapoti kwamba huyu wanaume anawapata wote ni matatizo yeye mwenyewe pia tizamu ana matatizo kwanza mtu aituhumu nafsi yake katika hilo nasallallahu salama alafia hizo ni sababu na katika darasa tutakokuja tutaanza kutaja tiba hizi sababu ambazo nimezitaja kwa ufupi na uhitimisho haya ambayo shekhe ameyazungumza barakallahu fikum jazakumullahu khairan